Hola, hola, què tal? Hola, Marc! Què passa, Marc? Hola. Bueno, aquí ja veieu, anem fent, anem fent. <laughs> Són els de casa que no em podeu veure. Eh? Hola, vaya pollo m'has tirat. Ho no, expliquem. Ja és costum. Sí, tinc la varicela. Xan, xan, xan, bueno, xan, ja no tinc, ara tinc només les restes de la varicela, així que nens podeu sortir de casa tranquils. Ara no encomano a ningú, ja. Bariman. Xan, no, no, no, no. Oh. Vale, ja està. <laughs> Bueno, doncs això. Tinc la varicela i, bueno, hem fet un petit esforç i estem per aquí. Molt, molt bé. bé. I moltes gràcies, Marc. A vostè. Gràcies a vostè. <laughs> bueno, pues res, com sempre, ha caigut des del cel, que com sempre no, perquè he estat de baja uns dies. <laughs> Sí? Sí, sí, em sap greu. No et preocupis, s'entén. Farem <laughs> el clàssic i la novetat. Si no vaig errar, començarem per la novetat. novetat. John. Bueno, la novetat del dia és una cançó de... Uh ah. -huh. La de Raptor, vale, Guille. El Guille Meme està d'un pagès. Meme de Portes. Meme de Portes. Això és el que està mirant el tio. 25 i 26 años. Tuvieron que esperar a Aberdeen United para ganar una liga hasta que llegó Alex Ferguson. Entra per la porta i diu, no he fet la meva feina. I ara el cabró es posa a veure Meme de Portes. Vaya pedazo jugada de Ronaldinho amb el... Qui és? Amb l'Atlético Mineiro, no és? Natilles. <clears throat> Sí. Atléticament. Bueno, la cançó és una cançó d'un grup que es diu The Raptor, la cançó es diu mhm. Echoes, i si no vaig errat sortia a la sèrie Skins. Ahà. O Misfits, no, Misfits, sèrie mm. Misfits, molt recomanables, la podeu seguir per MTV els dissabtes i els diumenges per la nit. Molt bona ah. aquesta foto sortint al Cavani i al Hansi. <laughs> i segueix amb meme de portes, puc fer una recomanació? Sí. No. The Valleys. Boníssima. MTV. Grandíssim és programa. Molt més, és molt ah. millor que molt Jersey Shore. No, és una fusió de Com tota us gusta esa puta mierda? Hòstia, no, no, no, no. Tetres, cul, sexe explícit. Pues per això, Boníssim. això és una merda. Bueno, és de migrant. <laughs> una cançó? Sí, Abans i ara sí. Rapapol Guille, el botifarrero local. Sí. No, No vull No n'hi no no. Bueno, després d'aquestes que hem parlat... y una polla. El Tottenham dice que empuja por Villa Por con 8,5 millones de euros. <laughs> Desde aquí inició una campaña que a partir de ahora Villa no es digui Villa, es Venta. Vale, ¿Vale? Venta. vale. Guille, Dime. deixa de fer carrusel deportivo. <laughs> Víctor Valdés vuelve a entrarse con una normalidad. Mierda. Iniesta, Patrimonio Nacional. Bueno, ahora le amb el clásico, com a veig la cançó, que vale. avui no m'han tonat i per tant no, no sembla que ni es clásico. El clásico es una canción que ha recomanat el Guille y que si ahora ya ah, ah sí? la seva finestreta al YouTube es una canción de The Primitive sí? que es diu Crash. Sí. Oficial. Oficial. Oficial. Eh? O es mío. Ofi <laughs> Oficial. <laughs> Dice Mark, hace Mark, oficial. Y le pegas así, ¿sabes? Al micro y dices, joder. Ponga tres cañas. <laughs> Hola, Alberto, Falca. Digas, Falca, Ponga tres cañas. Va. Vale, de, vale. Para la pròxima. Bueno, i aquí endavant amb la cançó i que esperem que us agradi. Ens acomiadem ja o què? Amb Del Marc, sí. Del Marc, sí. Marc, moltes gràcies de debò per no, no deixar-nos penjats Marc. aquesta setmana perquè no, has fet un esforç molt gran i és d'agrair. Mm. És molt d'agrair. Bueno. I res, d'aquí una estona et truquem. Sí, em truqueu, em truqueu. <laughs> vale. Em truqueu, i estaré des del llitet. Eh? Cuida't. I bueno, ens veiem, família. Sopa i manta, vale? Veient el Barça. Aupa Barça, eh? Vinga. I Si avui no juga, va jugar ahir... Hola, hola. No, però el de futbol no juga. Ah, sí, el de Collons, futbol. Collons, tio, eh. m'estaràs espantant, ah, joder. Vale, ah, vale. Ah, però no sé quina hora juga. No. juga el diumenge, o juga demà. Milla, què no vas fer al Barça de bàsquet ahir? Mm -hmm. No vas veure les notícies, jo tampoc, és que estic esperant a lhora avui. Hòstia. Te'l vas gravar? Estic nerviós, el vaig gravar.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 Es un mal The Crappy Hour.